Ավանդական հարց մեր ռադիոհանդեսի համար, երբ ասում ենք հայուհի, կնոջ ինչ տեսակ եք ենթադրում։ Հանդուրժողականությունը, կնոջ գեղեցկությունը, մեղմությունը, քնքշությունը, ավելի շատ։ Բնավորության ինչ գծեր է գնահատում հայուհիների մեջ։ Հանդուրժողականությունը, դարձյալ հանդուրժողականությունը։ Կարելի ասել, որ դա ընտանիքի պահպանման հենասյուներից մեկն է։ Անպայման, զերծ է պահում բախումներից, կոնֆլիկտներից կոնֆլիկտների լուծմամբ արդյունավետ ուղիներ է առաջարկում։ Միշտ ասում են կինը առաջինն է զիջում, նույնիսկ Նապոլեոնն ասում էր կինը հաղթանակը ձեռք է բերում նահանջելով։ Իսկապես միշտ պիտի կին տղամարդ հարաբերություններում կինը զիջողի դերում լինի։ Գիտեք, միշտ հաղթում է կինը կինն ավելի ուժեղ է իմ կարծիքով, քան տղամարդը։ Ուղղակի կինը պետք է խաղա այդ դերը, որպեսզի տղամարդը ուժեղանա։ Այսինքն ցույց պատանանջում է, բայց իրականում իրականում այո, դա ռազմավարությունն է։ Իդեալական ընտանիքի մոդելը ըստ ես։ Խելացի մայր, ուժեղ հայր, տատիկ, պապիկ, իրենց իմաստուն փորձով եւ հումորով երեխաներ հումորի զգացումը երեխաներ։ Այդ հումորի զգացումը անպայման փոխանցում է ծնողներից եւ դա ամենադժվար բանն է դաստիարակել նրանց մեջ։ Այս հումորի զգացումը կարծում եմ կամ կա կամ չկա։ Երևի այն եզակի գծերից մեկը, որ հնարավոր չի։ Չգիտեմ, գուցե իսկապես հնարավոր է սերմանել, բայց այդ հումորի զգացումը, այսպես ուրախ աշխուժ երջանիկ պայ ընտանիքը դժվարություններին հումորով վերաբերում է։ Այն երեք հենասյուները, որոնց վրա հենվում է հայ ընտանիքը, ասացիք առաջինը հանդուրժողականություն, հետո աշխատասիրություն, սերը տեղ չունի, ջերմություն, սեր։ Այսօրվա հայ ընտանիքը ինչ զարգացումներ է ապրում եւ ինչն է որ ձեր սրտով չէ։ Վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ ամուսնալուծություններն ավելի շատ են լինում։ Երիտասարդ ընտանիքները հապճեպ կազմում ու հապճեպ քանդվում են։ Ինչ պատճառներ եք տեսնում Գիտեք, նաև ոչ ճիշտ դասերակցությունը։ Այդ դպրոցն էլ այստեղ դեր ունի։ Մենք շրջանավարտի նկարագրում ունենք ինչպիսի անձ ենք ուզում ունենալ, անձ, որը կարևորի առողջ ընտանիք կազմելու այդ պարտավորությունը ասեմ, թե ցանկությունը այո պետք է ունենա։ Ինչ ուզում է լինի, դպրոցն իր դերը ունի։ Իդեալական ընտանիքի մոդելը նշեցիք տատիկ պապիկի հետ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք եմ համարում, որովհետև այսօր ընտանիք կազմող երիտասարդ զույգերը ուզում են անպայման առանձին ապրել։ Կուզենայի դուք նաև որպես մանկավար ասեիք ձեր խոսքը, չեմ ասում նահապետական, բնականաբար ժամանակները զարգանում են եւ 7, ասենք, որթով ապրել մի տանիքի տակ այսօր երևի թե հնարավոր չէ։ Այս առումով ինչու է կարևոր հենց տատիկ պապիկի ներկայությունը ընտանիքում։ Գիտեք, առաջին իմաստուն փորձի փոխանցումը երկրորդը նրանց անսահման ջերմությունը, սերը, իրենց շիվերի հոգատարությունը, իրենց շիվերի ճյուղերի, իրենց պատողների նկատմամբ։ Այ այս դասընթացներին ուսուցիչներին ես միշտ յուրաքանչյուր այս վերապատրաստման դասընթացի ուսուցիչներին մի դաս եմ ներկայացնում, Մարկշագալի կապույտ տունը, կտավը նրանք վեր են լուծում։ Այստեղ կապույտ տունը խորհրդանշում է հենց տատիկ պապիկներին, մեր արմատներն է խորհրդանշում, մեր անցյալն է խորհրդանշում։ Մարկշագալին էլ է շատ շատ սա շատ հուզել եւ ինչու տունը հատկապես կապույտ, որտեղ կապույտը իդեալն է խորհրդանշում մարդկային իդեալը, երազանքը, երկնքի գույնն է, իդեալիզմն է ձգտում։ Նկարը այսպեսինն է. կապույտ տունը փայտաշեն, քանդված կիսավեր վիճակում է եւ գտնվում է գետի այն ափին, որի հակառակ կողմում վեր են խոյանում բարձրահարկ շենքերը։ Եվ ուսուցիչների ուշադրությունն են գրավում, ասում եմ, տեսեք, կապույտ տունը, ինչ է կարծում, ինչն է հսկում հսկում է մարդկության պատմությունը։ Ինչ է երազում։ Երազում է, որ իր նախկին բնակիչները այցելեն իրեն, վերակառուցեն իրեն, երեխաներ վազեն այդ տան մեջ։ Հետո ինչ է երազում։ Տատիկ պապիկը ինչով են կարևոր, ինչով են կարևորում նրանց ներկայությունը ընտանիքում։ Եվ ուսուցիչներին այդ դասը տվել եմ, խնդրել եմ, ասել, խնդրում եմ այս կտավը ներկայացրեք երեխաներին, թող նրանք հասկանան, ինչ է կապույտ տունը, ինչն է հսկում, ինչ է երազում, ինչ է ցանկանում, ինչի կարիք ունի։ Այսինքն, ինչի կարիք ունեն մեր պապիկներն ու տատիկները, չմոռանան նրանց, հաճախակի այցելեն նրանց, սիրեն նրանց, հոգ տանեն նրանց մասին այն որ նաև նրանք, ինչպես ասացիք, փորձով են իմաստնացած, երբեմն երիտասարդներին չի երիքում համբերությունը, երբեմն նրանք բազմազբաղ են, բնականաբար հանապազորյա հացի հոգսով տարված եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մոդայիկ են դարձել դայակները, դայակներին վստահել իրենց երեխաներին։ Ինչու ավելի շատ չդիմել հենց ցնողներին, եթե կա այդ հնարավորությունը։ Չէ որ նրանք իսկապես սիրում են, ինչպես ասացի, իրենց շյուղերն են, ավելի շատ կգրգուրան, ավելի շատ կփայփայեն, եւ իսկապես նրանց արդեն այդ համբերությունը ունեն նրանք, քան երիտասարդները, որոնք ավելի շատ անհամբեր են եւ կարծես թե երբեք ժամանակը չի երիքում սեփական երեխաների համար։ Դե գիտեք, տարիներ շարունակ մեր տատիկներն են, ինձ էլ իմ տատիկն է պահել մեծացրել։ Եվ ես եթե ուզում եմ մի որևէ լավ բան հիշել, հիշում եմ իմ տատիկին։ Եթե մի իմաստուն խոսք եմ ուզում հիշել, հիշում եմ իմ տատիկին։ Մի հետաքրքիր միջադեպ եմ ուզում հիշել, հիշում եմ իմ տատիկին։ Ուրվականի նման շրջում է նա։ Ինչու վեր առանձնահաճի։ Չափազանց աշխատասեր, չափազանց հոգատար շունչը, վերջին շունչը տալիս էր մեզ։ 5 երեխա էինք, 5-ից հավասար սիրում։ Ճիշտ է, տղաներին ավելի շատ էր սիրում, բայց բոլորը բոլորիս մասին այնպես էր հոգ տանում, մոռացած իրեն։ Չգիտեն, ին, ինքը իրեն չէր տեսնում։ Տեսնում էր միայն մեզ, ինչպես ու ավելի շատ իր տղային էր շատ սիրում, ենք էլ տղայի երեխաներն էինք։ Ամեն ինչ անում էր, որ իր տղան ոչ մի բանի մասին չմտածի։ Հանգիստ մտածի, որ իր երեխաները գեղեցիկ դասիրակում զարգանում մեծանում են, կրթվում մեծանում։ Գրագետ կիներ, նույնիսկ մեր դասերի համ դասերներ սովորեցնում, իմաստուն կիներ, այո։ Գերդաստանի կանանցից ինչ եք ստացել, որ կուզենայիք ձեր շարավիրներին փոխանցել ձեր դուստրերին, ձեր թորներին։ Այդ պատասխանատվության զգացումը, որը այսօր աջայաներին պակասում է պատասխանատվություն։ Իրենք ազատություն են սիրում, բայց ազատությունը մի մեդալ է, որի հակառակերեսին գրված է պատասխանատվություն, քո կրած ազատության համար, այ պատասխանատվության զգացումը։ Ձեր տղամարդու մեջ ի՞նչն եք ամենից շատ գնահատում այ պատասխանատվությունը ունի այո այո պատասխանատվություն ռեմարկը համարում է որ տղամարդու համար ամենաամոթալի բանը խեղկատակությունն է դուք ո՞րն եք համարում ամոթալի բանը թուլությունը Ինչի անդր։ Թուլությունը, երբ շուտ են ընկճվում, երբ ասենք ընկճվում են եւ սկսում են հարբեցողությամբ զբաղվելը։ Կինն էլ է նույն դժվարություններին հանդիպում, բայց կինը դժվարություններից ավելի ուժեղ անում, իսկ տղամարդիկ դժվարություններից հետ են նահանջում, կոտրվում են։ Ա Ունեք երջանկության բանաձև կամ ինչ է պետք կնոջը երջանիկ լինելու համար։ Առողջ երեխաներ, առողջ ամուսին։ Ինչու՞ չէ նաև նյութական բարեկեցություն։ Սիրած աշխատանք։ Իմ աշխատանքը, ես մանկուց երազել եմ մանկավարժ դառնալ։ Մանկավարժ դառել եմ։ Ունեցել եք նման տիպար, որ ձեր մեջ Այո, լեզվի լեզվի գրականության ուսուցչի եմ ունեցել Միրզոյան Լարիսան, մաթեմատիկայի ուսուցչի եմ ունեցել Ամալիա Ծատրյանը, որը Ղարաբաղցի էր, Ծակումով Ստեփանակերտից էր։ Սերո Խանզացյանի քույրը Արաքսիա Խանզացյանը տարական դասարանների իմ ուսուցչուհին։ Հրաշալի, հրաշալի շատ եմ սիրել։ Հիմա էլ որ իրենց տեսնում եմ, ամաչում եմ <laughs> փոքր երեխայի նման։ հա, Որ դուք եք ուսուցիչ իրենք էլ, այո։ Եվ չեմ համարձակվում, ասենք, իրենք աշխատում են, այ Ամալիա Ծատրյանը աշխատում է Բաքվի դպրոց ուսում, ամաչում եմ նույն դասը լսել, <laughs> հրս չեմ անում մտնել։ Չնայած այդ դասերը երևի 100 անգամ լսել եք, չէ՞։ Իհարկե, իհարկե։ Ինչ երբեք չեք անում։ Չեմ սիրում մարդկանց վիրավորել, չեմ սիրում, երբ մարդիկ անհարմար, այնպես են որ մարդ անհարմար վիճակում է հայտնվում։ Այսպես սիրում եմ որ նրբանկատ են լինում մարդկանց նկատմամբ չանել այն ինչ կվնասի մարդու մի վնասիր մի վնասիր այ դա չեմ սիրում երբ վնասում են մարդկանց սկզբունքն է այո չեմ սիրում չեմ սիրում երբ մարդկանց վնասում են ապրում եք բակունցի քաղաքում ինչ զգացողություն է դա ամեն օր տեսնել այն երկինքը որ ժամանակին բակունցն է տեսել շրջել այդ փողոցներով որոնք երևի դեռ պահում են նրա ոտնահետքերի ջերմությունը Գիտեք, Բաքունցը գորիստիցու համար եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր հայի համար ուրիշ աշխարհ է, ուրույն աշխարհ է եւ դու Բաքունցին տեսնում ես որպես քո մի մասը, քո մտածելակերպի մի մասը։ Այ երբ կարդում ես Բաքունց, ոնց որ Բաքունցի լեզվամտածողությամբ է սկսում նայել աշխարհին։ Ես Բաքունցի տուն հանգարանում տեսել եմ 5 կարասիներ, որոնք ինձ համար խոր չեն, հարազատ են։ Հիշում եմ իմ մանկությունը։ Մեր նկողում էլ կային այդ նույն կահ կարասիներից Եվ ինձ համար թվում է, թե բակունցը իմ մի մասն է։ Մտածում եմ այնպես, ինչպես բակունցն է մտածել, աշխարհին նայում եմ այնպես, ինչպես բակունցն է նայել, եւ ցավով եմ մտածում նրա, ասենք, մահվան մասին, ինչպես վերաբերվեցին նրա հետ շատ եմ մտածում։ Դաժան ժամանակներ էին եւ իսկապես մեր մտավորականության ծաղիկը գլխատեցին, բացապես մեր մտավորականությունը։ Ոչ մեկս էլ անհաջողություններից ապահովագրված չենք, հիասթափություններից ապահովագրված չենք։ Ինչպես եք պայքարում դուք դրանց դեմ, ունեք դեղատոմս։ Դեղատոմսը միայն հումորն է, հումորը, հումորի զգացողությունը պետք է ուժեղ լինել։ Միայն ուժեղ մարդիկ հումորի զգացողություն ունեն։ Ծիծաղեք դժվարությունների վրա։ Հումորի զգացողությունը հզոր զգացողություն է, որ տրված է մարդուն։ Մենք կրթական վերապատրաստումների ժամանակ խոսում ենք աշակերտակենտրոն, երեխայակենտրոն, անձնակենտրոն ուսուցման մասին ենք խոսում։ Ինչպես հասնեն դրան ուսուցիչները։ Այ մոդելը միայն սա է։ Եթե ավանդական մոդելը սա էր, ուսուցիչ, դասագիրք, աշակերտ, այսօր մոդելը պետք է փոխվի աշակերտ, տեղեկատվական միջավայր, նոր հետո ուսուցիչ։ Այդպես մենք կարող ենք կառուցել այս երկիրը միայն այդ ձևով, ոչ թե ուսուցիչին դնում եք վերջին տեղում։ Այո, հա? ոչ թե պետություն, հասարակություն, մարդ, այլ մարդ, հասարակություն, պետություն։ Այս պարադիգմա, այս պարադիգմայով պետք է մենք առաջնորդվենք, որպեսզի կարողանանք ժողովրդադեմոկրատական երկիր կառուցենք։ Եվ այս պարադիգման դպրոցում հենց այդպես է դառնում՝ աշակերտ, ոչ թե դասագիր, այլ տեղեկատվական միջավայր, նոր հետո ուսուցիչ։ Այսինքն ուսուցիչը երեխայի ուսումնառությունը այնպես կազմակերպի, որ առաջինը ինքը իր համար գիտելիքը բացահայտի։ Սա տանում է ինքնուրույնության։ Իսկ եթե մեր երեխաների մոտ ինքնուրույնություն չկարողացանք ձևավորել, նա չի կարող սամակերպել գիտելիք տալ, այլ ինչպես ասում են, մտածել սովորեցնել, այս սովորել սովորեցնել, Ուսուցիչը այստեղ վերջին տեղում չէ, ընդհակառակ ուսուցիչը ռեժիսորն է այս ամեն ինչի, կոորդինացնողն է, համակարգողն է։ Ուսուցիչը ուղղակի խաղում է այս համակարգում է գործը։ Տեղեկատվություն ասացիք, անմիջապես համացանցի հետ զուգահեռվեց դա, ասոցացվեցի մտքում։ Արդյոք կարողանում է այսօրվա աշակերտը համացանցից վերցնել այն, ինչ իրեն պետք է։ Ի վերջո համացանցը նաև աղտեղությամբ էլի։ Դպրոցի խնդիրն է ես ուսուցիչների հետ այդ մասին շատ եմ խոսելու, ընտրելու կարողության ձևավորումը։ Հենց դա, հենց մանկապարտեզից պետք է ընտրելու կարողություն ձևավորել երեխաների մոտ, ճիշտ ընտրելու, արդյունավետ ընտրելու։ Ճիշտ հարաբերական հասկացողությունը իմ համար որն է ճիշտը, նրա համար որն է ճիշտը, արդյունավետը ընտրելու։ Երեխան պետք է կարողանա ընտրություն կատարել։ Դա էլ հմտություն է, որը պետք է դարձյալ ձևավորվի դպրոցում։ Այսինքն մենք պետք է նրան ընտրության հնարավորություն տանք բազմակարծության մեջ ճիշտը գտնելու։ Ոչ թե ասենք ինչն է լավ, ինչն է վատ, այլ թողնենք, որ ինքը միշտ ճապուրի մրցունի օրինակն եմ բերում ուսուցիչներին։ Աղանդական դպրոցում ծափարում ենք մրցունին, որ ներս չթողես ճապուրին որովհետև ով աշխատի նա կուտի։ Իսկ այսօր մենք երեխաներին ասում ենք, իսկ դուք ինչպես կվարվեիք։ Այսինքն չեք պարտադրում ձեր Այո, երեխաների մեծ մասն ասում եմ մենք ընդունեինք, բայց միևնույնն է, այդ բազմակարծության մեջ երեխան պետք է մտածի, որ ված բան է, երբ ուրիշից դու ինչ-որ մի բան ես մղում, չէ՞։ Բազմակարծության մեջ թող ինքը գտնի ճշմարտության հատիկը, ոչ թե ուսուցիչը ասի, ով աշխատի նա կուտի, այլ ուսուցիչը երեխաներին դրնի այնպիսի իրավիճակում, ռեժիսորի դերը նրա այստեղ է կայանում։ Հասկանում եմ, որ երեխան ինքը ճշմարտությունն իր համար բացահայտի հասկանում ինչ եք ուզում ասել, բայց ասենք մրջյունը ընդունեց ճպուրին։ Չէ որ հաջորդ ամրանը, գառնանը, աշնանը ճպուրը դարձյալ թռի վրի կգնա եւ նորից կգա։ Դուք կարողանում եք այն երեխային ուղղորդել, նրա գիտակցությանը հասնել, որ հենց ձեր այդ ներողամտությամբ կարող եք նաև զրիակերներ բուծել։ Այսինքն, մենք պետք է սովորեցնենք երեխաներին միևնույն հարցին մոտենալ տարբեր տեսանկյուններից։ Եվ երբ նա կարողանում է տարբեր տեսանկյուններից մոտենալ, հարցը ինքն իրեն բացահայտվում է արդեն իր համար ամեն ինչ բարձ է դառնում ճիշտը ո՞րն է այս կյանքում հետո նույն ճիշտը հարաբերական է տարբեր համակարգերում է ճիշտը փոխվում է երեխայի համար այսօր այս համակարգում այդ դա ճիշտ է ուրիշ համակարգում ճիշտը փոխվում է սխալ է դառնում այ երեխան պիտի կարողանա սա հասկանալ ձեր մանկավարժական գործունեությունից կարող եք որևէ հետաքրքիր դեպքի շել երեխաների հետ կապված Շնորհակալություն։ Կյանքի ընթացների պարապում երեխաներին այնքան է իրավունքների եւ պարտականությունների մասին խոսել, որ հիշում եմ կերպարվեստի ուսուցչուհին, ինչ որ բարկացել էր, ինչ որ աշակերտի համ վրա, որ փորձել էր պատասխանել նրան եւ աշակերտներից մեկը վերկացավ ասեց շատ էլ ճիշտ է անում նա իր իրավունքներն է պաշտպանում եւ հետո որ հետաքրքրվեցի ինչ է կատարվել իրականում իրոք երեխան պաշտպանել էր իր իրավունքները եւ ընկերն էլ կանգնեց մեջքին եւ այդ ուսուցիչը դրանից հետո միշտ մտածում էր արդյոք ինքը երեխայի իրավունքները չի խախտում տեսեք ինչքան կարևոր է երեխայի անձը չճնշելը։ Ի վերջո գաղտնիք չէ որ տասնամյակների մեր մանկավարժական, ասենք, ընդունված մոդելը եղել է այն, երեխան պիտի լուռ ու մունչ, քարի նման նստի, ուսուցչի ասածը լսի, եթե հարցնում են պատասխանի, անգամ չեմ էլ հիշում, որ երբևէ մենք այդ նույնիսկ հարց տալու ազատություն ենք ունեցել։ Սերունդներ են եղել, որ անգամ ուսուցչին հարցով դիմելու ազատությունը չեն ունեցել։ Համաձայն չեք։ Իհարկե, հենց այդտեղից է ծնվել Սախրովը, Վիսոցկին, Սևակը, Սալժենիցինը, այդտեղ են ծնվել նրանք։ Այդտեղ են նրանք բարձրաձայնել։ Վերջում կխնդրեի ձեր մաղթանքները մեր հայուհիներին առողջ լինեն, գեղեցիկ լինեն, երջանիկ լինեն, յութապես բարեկեցիկ լինեն սիրեն իրենց ամուսիններին, սիրեն իրենց ընտանիքը։ Շնորհակալություն։